Ô, ô, ô, ô, oh, Xanaína, ô, oh, ô, oh, Xanaína. Ô, oh, Xanaína. oh, Xanaína. Xanaína, Xanaína, Xanaína. Você não vai encostar hoje no piscinão de ramo, Xanaína. Tá querendo sentar na tromba, só quer sentar na giromba, Xanaína. Xanaína, Xanaína. Ô, Janaína. Ô, Janaína. Vem com o bogão na linguiça. <laughs> Ô, Janaína. Vem rebolar na linguiça. Vem. Ô, Janaína. Vem com o bogão na linguiça. <laughs> Ô, Janaína. Vem rebolar na linguiça, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína, vem rebolar na linguiça. Oi, Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína, vem rebolar na linguiça. Vem. Tipo vavazinho, tipo babão. MC Lana Vamé. Ô, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína, vem rebolar na linguiça. Vem. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína. Vem rebolar na linguiça, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha, vem, vem, vem caixaninha, vem, vem, caixa na minha. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína, vem rebolar na linguiça. Vem. Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça. Ô, <laughs> Xanaína, vem rebolar na linguiça. Vem. Tipo vavazinho, tipo babão. MC Lana Vamé.